oos van die Jordaan, in die stamgebied van Reuben, Beeser in die Droeveld, Jaas, Kedemot en Mevaat, elkeen met sy weivelde, in die stamgebied van Gat, Ramot en Geleerd, Machanayim, Gespon en Jaser, elkeen met sy weivelde.